Престанатиот дел од богослужението ќе го посветиме на онаа тема која што ја најавив во врска со првата глава од книгата на пророкот Данијел. Неколку саботи поред зборувам за искушенијата и веќе овој месец ќе продолжиме на истата тема, но со некои конкретни примери за искушенија од Светото Писмо. Ке отвориме, значи, уште еднаш во книгата на пророкот Данијел. И ќе прочитаме првата глава, бидеќи тука е запишено првото искушение кое што го имале овој млад пророк некаде на свој 18 години, откако бил однесен во Вавилонското робство, 606-та, некој вела 605-та година пред Христа. Толку имав и ја кога се крстев и мнозина го започнале својот духовен живот на отприлика таква возраст. Колку се секјам Дејан на најмала возраст од оние што јас ги знам, кај 15 години дојде во црква. За помал што од светот доаѓа во црква, не знам. Коце, па тоа тука некаде беше. Мислам дека и да, истата година. <clears throat> Во третата година од царувањето на јудејскиот цар Јоаким, Ова за нас не значи ништо, ако го преве, освен ако го преведеме во годините на христијанската ера, колку години пред Христа. Во третата година од царувањето на јудејскиот цар Јоаким се крена вавилонскиот цар на Вуходоносор против Јерусалим и го обседна. И го предаде Господ во раката негова, јудејскиот цар Јоаким, и дел од садовите на Домот Божии и тој ги испрати во земјата Сенаар, односно во Месопотамија, во домот на неговиот Бог, и ги внесува тие садови во резницата на неговиот Бог. И му рече царот на Ашпеназ, началникот на дворјаните, да му доведе од синовите Израелови, од царски и кнежевски род, момчиња кои нема никаков телесен недостаток, лични за гледање и способни за секаква наука, добро воспитани, бистри, што ќе одговараат за служење во царските палати и да ги научи на халдејскиот јазик, односно јазикот на вавилонците. Петиот стих што вели – и ја предали царот секојдневна храна од царската трпеза. Значи, не казан лонец во војска, да речем. Туку секојдневна храна од царската трпеза и вино што самиот цар го пиеше. Па заповеда да ги одгледуваат три години, три години таква обука, и таква храна, и потоа да се појават пред царот. Би сакали да имате вакво тригодишно школување? И ваква кафетерија? Јас имав една прекрасна тригодишна кафетерија во Хартланд коледжот. Најубавата храна што сум јадел во животот од здравите храна. Иако па самите американци велеат дека македонската е најубавата. <laughs> Највкусна <clears throat> И тоа беше точно исто така. Лайвер во Хартл се продаваше за 5 долари, а кога снемуваше за 7 долари. И бараа уште. И бараа уште, меѓутоа немаше. Кога ги носевме, јас ќе дојдам, после Миле ќе дојде, Гоце ќе дојде. Ама и после, после, последниот пат двете тегли морав да ги оставам во Белград, Сурчин, бидејќи веќе беше забрането да се пренесуваат тегли. Но, многу повеќе дне, после 11 септември. Значи. Тоа беше кога го измислија оној а, терористички напад во, во Лондон, Тоа беше, мислам, 2005 или 2006, не да се точно. <clears throat> Сеедно. Меѓу беа од јудените синови Данијел, Ананија, Мисаил и Азарија, односно нивните еврејски имења овде во грчка транскрипција. Тогаш началникот на дворјаните им ги смени имењата. Данијел го нарече како? Балтазар. Ова име <laughs> нам ни е познато од многу мала возраст. Мегита, дори кога почнахме да читаме Библија, знаеме што значи. Значи, што значи Данијел? А, тука Бог е Ел, последниот слог. Значи, скратено од Елохим, А што значи Валтазар? На кој бог о, ова име му е посветено? На Вао! Такво така. <clears throat> Ананија го нарече Седрах, Мисаил го нарече Мисах и Азарија Авденаго или Абеднего и така натаму. И сега доаѓаме до клучниот осми стих. Значи, замисля ситуација каде што вие сте заробени, одведени во робство, а одеднаш тој што ве зарабил ви дава голема чест и големи привилегии. И една од тие привилегии е да јадете секојдневна храна од царската трпеза и да го пиете виното што тој самиот го пиеше. Како би реагирал? Меѓутоа, проблемот е што овде станува збор за храна, која што овие еврејски момчиња не можеле да ја јадат со чиста совест. Зошто? Затоа што била нечиста според Мојсевиот закон. И сега како постапил Данијел? Дали Данијел му рекол на царот, царе, ние, евреите од Ерусалим дојдени, од верски причини не ја јадеме ова храна. Тоа е точно, мислам, да кажеле така. тоа. што би случило ако така постапиле? Ој стана збор многу деликатна ситуација. Сте биле, например, во некоја муслиманска куќа на гости, особено ако е на село. Еве ќе ви кажам, сум бил како мал, сум бил и како повозрасен во истата куќа. Меѓутоа сеќам не еден случај каде што во село Глумово, кај еден албанец, кој што патам речено завршил теологија во Мека. И тој После со години подоцна, некаде пред 10 години, кога разговаравме на разни, на библиски теми со него, бидеќи тој често доаѓаше кај нас во викендицата на гости кај татко. Тој мене ми призна дека исламот е од Рим, од, од католицизмот произлезе. Нешто што го збореле само а, адвентистички, така, во главном адвентистички проповедници кои што се занимаваат со пророќствата да, особено и со навлегуваат како Валтер Фајт например во тајните на масонеријата, окултизмот и плановите на новиот светски поредок. Се секам дека како, како мал кога прв пат бевме во неговиот дом, ми беше речено дека се што се изнесува на маса, се што домакинот ке ве понуди, мора да се јаде. Мора да се пие. Зошто? Бидеќи, ако тоа не го направите, вие ќе го навредите тоа. Значи имавате една деликатна ситуација. Од една страна, вашата совест сака да го послуша Божиот закон, од друга страна, имате домакин, кој што е многу силен, кој што е многу мокен, и кој што би се навредил ако ја одбиете неговата храна. Како, како би постапиле? Библијата ни вели, Данијел науми да не се осквернува со јадењето од царската трпеза и од виното што го пиеше царот. Добро прашање. Е, вака сега. Сте биле на еврейска пасха. Таму употребуват вино, е алкохолно тоа вино. Меѓутоа тоа вино е пишува на него кошер вино. И јас го прашав тогашниот еврејски рабен каква е разликата помеѓу ова вино и било кое вино од продавница. А, викам, не, не, не смееме да потребуваме било какво вино од продавница. Тоа вино било увезено од Австрија, од некој, некој виенски рабин го, дали да речем, го благословувал, или го а, прогласувал за кошер, значи го одобрувал за употреба на евреите. Единственото што ми беше објаснато беше следново. Мислам дека втората причина е побитната за твоето прашање. А првата причина беше дека се работи за вино кое што ферментира по природен пат, без дестилација, како што се индустријски произведените вина. Директно ги цитирам неговите зборови, јако ја самиот многу, многу не се разбирам од тие работи до крај. Но втората причина е поважната. Ние можеме да потребуваме само такво вино за кое што сме сигурни дека не било употребено, сега според неговите зборови, дека не било употребено во православна црква или дека не било дека такво исто не се употребува во православна црква или да го преведеме тоа сега во случајот на Даниел, такво вино кое што не се употребува во пагански обреди. Значи, во случајот, зашто и во Новиот Завет, зашто и во Новиот Завет христијаните имале проблем со јадење на храна или пиење на било што, ако тоа било посветено и потребено како жртва на идолите. Тоа било проблемно дури во апостолско време, во, во првиот век. Да. Да, така вели апостол Павле. Меѓутоа, можно е во случај значи, со, со виното Даниел да едноставно да не сакал да го пие тоа вино, бидејќи <laughs> тоа е оно што ќе следи во самото излагање, бидејќи Даниел нашол начин како да го победи ово искушение. Кој е тој начин? Значи, од таа причина што некал да се осквернува, самиот збор осквернување укажува на некоја морална нечистота, значи нешто што што нема толку врска, може би било нешто што било посветувано на вал или на или се употребувало во некои пагански ритуали и така натаму или едноставно затоа што затоа што не било од нашето вино. Не било кошер, па сета друго е несигурно. Тој се кога ќе влезете во американски супермаркет и таму се знае. Може да купувате само работи за кои што се сигурни какви се, што се и што се одржат, а другото не го купувајте, бидеќи ништо не е сигурно. Може да јадете и генетски модифицирана храна без да знаете, бидеќи во Америка е Не постои закон кој што ги обрзува да етикетира, да означа дека е тоа генетски модифицирана храна. Данил? Да, кошер месо. Кошер, да. Кошер, да. Благодарам. Значи, тоа се потребува и за пијалци. Кошер, о, вино ли, дали е било што друго. Треба да е кошер. Само квалитетот или во оние сите мали работи кои што имате во оригиналната песна, што имате во оние сите мали работи кои што ги нема. Благодарам. Иако се разбира, има големи разлики од наше време и нашите э, продукти што се произведуваат фабрички и времето кога живееле овие пророци. Но кој бил начинот на кој што Данијел го совладал искушението? Видите, ќе ви кажам, размислувајќи за оваа тема, ми дојде една многу интересна илустрација на памет. Во една книга која што современо ме дадав и на брат Данова да ја прочитав во минатиот век. Во врска со најголемиот разузнавач во Втората светска војна, кога се обучувал во Москва, значи некаде 41-2 година, пред да биде пратен во позадината на окупирана територија и да биде да глуми германски офицер, да биде агент, значи да собере информации. Во, за време на обуката, еден негов наставник или тој што ги обучувал агентите за разузнавачка служба, им имал ка инструктор, да, тоа е баш така, тој е зборски треба, инструктор, <laughs> им имал кажано една ваква реченица која што требало да ја памтат секогаш за време на својата мисија, за време на својата служба. За еден решителен агент не постои безизлезна ситуација. Мене лично ме воодушеви таа реченица. Значи, се работи за атеисти, се работи за луѓе кои што освен човечките способности, знаат дека тие не се доволни сами по себе, човечките способности не се доволни за гарантиран успех, секојаш треба нешто повеќе од човечките способности. Ние знаеме што е тоа повеќе. Тоа е верата во Бога, Божјата сила и Божијат благослов. Само човечките способности не се доволни. Меѓутоа, неверниците, знаеки го тоа дека човечките способности сами по себе не се доволни за гарантиран успех, тие додаваат еден збор, што го нарекуваат среќа. Пример, се потребува, може би во разни други дисциплини. Не знам дека во шахот се потребува често, за силниот играч секогаш го следи среќа. Секогаш среќата е на страната на појакиот, на посилниот. До некаде тој од искуство. Знам дека е точно. Мегутоа, Дали знаете што значи зборот среќа? Луѓето тоа го свегат како нека случајност која што им оди во, во полза. Околност која што им оди во полза. Над која што тие не можат да влијат. Од нив не зависи, од човечките значи, способности тоа не зависи. Но знаат дека тоа нешто фали за да биде сликата комплетна, за да биде успехот гарантиран. Победата сигурна. Дали знаете зборот среќа од каде потекнува? Значи, нашиот збор среќа Нашиот збор среќа, како би го рекле на бугарски истиот збор? <laughs> Добро. <laughs> Мегутоа, поентата ми беше а, претрав со бугарски. Поентата ми беше истиот збор да го кажете, како би го рекле на, ајде да речеме, <laughs> на кај струмички малку. А, така. <laughs> Да. Е сега, ако место среќа велите среща, дали сега тоа малку ви кажува А, така. Зборот среќа поточно произлегува од оној старословенски збор сретение. Со што не е за сретение, господово, на 15 февруари веќе. Тоа е она денот 40 дена после Божик, кога Исус бил посветен во храмот и со старецот Симеон, пророкот тој, значи, во чест на тој настан е тој празник сретение, господово. Значи, среќата доаѓа од средба. Има логика? Добре, ако сретнете некоја личност, што многу ви се топави, сте среќни. Или ако ви дојде на гости некој, или некој што ми е многу пријатна личност, или, или случајно сретнете некој кој што исто така ви е пријатна личност. <laughs> Тоа што е месреќа. Меѓутоа, зборот сретение се однесува не на средба со било кого, туку конкретно се однесува на средба со Господ. Зато кај народот останала и она друга варијанта, ако некој е среќен или му тргне работата, Тој таквиот го видел Господ, или Господ не го видел. Со други зборови, среќата, за да бидете срекни, треба да се сретнете со кого? Зато и хрватите велат сретни, сретан. Значи, нивниот збор е поблизок до сретени. Треба да се сретнете со Господ, за да бидете срекни. Ако не го познавате Бога, какви сте? Тоа ще не срекни. Дори кога чувствувате среќа заради нешто друго или некој друг. Но рекавме, тоа е меч со две острици. Накога сретнете Господа, само тогаш може да бидете срекни. Значи, ние би можеле да кажеме една ваква девиза. За еден решителен верник не постојат претешки искушенија или не постојат непобедливи искушенија. И оваа вистина многу повеќе ќе ја ќе ни стане јасна кога ќе го проучиме третото поред искуство од книгата на пророкот Даниел, Од книгата на Даниел ќе биде второто искуство во третата глава. Иако следната сабота, ако даде Господ живот и здрави, ке зборуваме за празникот Пурим, бидеќи тогаш тука се паѓа, четвртакот и петакот. И зошто настанал тој празник? Настанал едно, едно друго големо искушение што го снашло еврейскиот народ во времето на Естира. Ке зборуваме за тоа искушение. За тој библиски пример на искушение. Што ја кажува апостол Павле, пред да завршиме со искуството на Данијел, да завртиме за момент во првото послание до Коринтијаните, 10 глава. Прво послание до Коринтијаните, 10 глава. Тринаести стих, односно, добро е да читаме од 12-тиот. Затоа, кој мисли дека стои, нека гледа да не падне. Друго искушение вас не ве зафати, освен каква? Човечката. На некој начин, како да сака апостол да каже, вие имате само човечки искушенија. А нашиот Господ имаше многу потешки искушенија. Него лично дјаволот му дојде да го куша со сатански искушенија. Вас, друго искушение не ве зафати освен човечкото, но верен е Бог, кој нема да допушти да бидете искушувани повеќе од што? Од вашата сила, а заедно со искушението ќе ви даде и излез, за да можете да издржите. Дали за еден решителен верник постојат безизлезни ситуации? Кога атеистите велеле дека не постои, Ама за кого? За некој што е решителен. И сега, и кој што имал сретение. За некој што е решителен, дали сме ние решителни? Кој бил првиот потек на Данијел и неговите другари? Данијел наумил да не се осквернува. Ако Данијел се колебал, сега да земиме, да не земиме, па и ова е исклучок, па и ке се налути царот ќе не ги сече главите. Сега сме робови, не сме во Израел, теократијата. Илјада изговори може да ви дојдат на ум. Илјада добри причини. Да појдете по линијата на помал отпор. Спротивно на Божјата реч. Илјада изговори. Но Данијел наумил да не се оскверни наумил и кога тоа ќе го наумите, кога ќе бидете решени, ќе застанам на Божија страна. Решавам, го избирам Божијот пат. И тоа е решителност, решеност, одлучност, како сакате да речете. Тогаш Господ ќе обезбеди и излез. За еден решителен верник не постојат безизлезни ситуации. Се вратиме кај Данијел. Деветиот стих, Бог му даде на Данијел милост и благонаклонност кај началникот на дворјаните. Еве го излезот во неговиот случај. И така началникот на дворјаните му рече на Данијел, се плашам од својот господар царот, кој лично ја определи храната и пиењето. Ако ги види вашите лица послаби, отколку што се кај момчината вашите врсници, вие ќе го доведете во опасност мојот живот пред царот. Значи и мене ќе ме земете на душа. Тогаш Данијел му рече на чуварот кога, го беше поставил на Данијел, Ананија мислил и Зарија, началникот на дворјаните. Обиди се со слугите твои. Со други зборови, да не филозофираме. Често пати, некои искушенија ќе победите, ако не филозофирате, туку ако се обидете да го докажете, да ја докажете исправноста на Божијата реч. Значи, во случај, место да застанете да расправате сега дали оваа храна е здрава или не здрава, и што содржи и што не содржи, и да водите дебата со некој. Докажете му дека вие сте на докажи практично дека храната што Господ ја определил, ќе донесе подобри резултати од оваа храна, макар била и царска. И сега, тоа може да го примениме на многу други ситуации, не само за храна. За еден куп ситуации можеме да најдеме начин како да докажеме дека Божјето Слово е во право. И луѓето тоа, значи, едноставно да бидат и самите и самите да се уверат дека е тоа така. Да. Десет дена, вели Данијел, не повеќе. Десет дена нека ни даваат зеленчук како храна и вода за пиење. Би сакале ваква диета? Десет дена. а потоа нека се јават пред тебе нашите лица и лицата на оние момчиња што се хранат од царската трпеза, па потоа поставувај слугите своји, како што ти мислиш дека е добро. Потоа ти оцени, чии лица се подобри. И тој тоа го направи, ги послуша и направи таков обид со нив 10 дена. Па по 10 дена лицата нивни изгледаа поубави и телесно беа пополни од сите оние момчиња што се хранеа со царските јади. Зошто? Имате образложение за оваа математика. Сакате вие да јадете зеленчук и вода само? Е, пример, до Велик ден. Не, риба не сме. До цветници нема риба. <laughs> Само во сабота и недела зејтин, готвено со зејтин, а другите денови нема ни зејтин вода зеленче. Лоши. Дали вие верувате дека ако 10 дена биете на оваа диета, 10 дена, ќе имате подобри резултати? Еве, јас ќе кажам од моето искуство, после посетата на Роберт Панаков во мај 2000 година, кога прв пат значи, се ослободив од сите животински производи за храна, одеднаш почувствав една таква енергија, Значи, тој уште не беше заменат, уште беше тука тие денови. Одеднаш се почувствав таква енергија, значи, каква што никош не сум имал пред тоа. Одеднаш, значи, не треба се чека се за резултати. после многу денови или седмици. Одеднаш, некоја енергија, виталност, нема малаксаност. Такво беше моето искуство. Не знам за вас. Што да променам? <laughs> После тоа? па одење во војска под наводници. <clears throat> Кај застанавме? Од тогаш чуварот им даваше зеленчук на место царската храна, иначе после пробата од 10 дена. И им дарува Бог на четирите момчиња знаење и разбирање на секаква книга и мудрост, а на Данијел му подари уште да толкува и секакви видење и соништа. И да не читаме до крајот какви биле резултатите, бидејќи тука се кажува дека Данијел и неговите другари, зашто и да ги прашаше царот, бе десет пати подобри од сите гатачи и гледачи колку што ги имаше во целото негово царство. Но прашањето што се поставува следното. Ако Данијел се колебаше во својот избор, кога требаше да го направи првиот потек, Дали ќе се случија овие резултати? Не. Според тоа, дали ќе постоеше книгата на пророкот Данијел? Дали ќе постоја тие сонови, тие визии, што сега ги читаме од неговата книга? Се бистри умот. Затоа, браки и сестри, денес имаме добра прилика било каде да отидете, било што da да vi изнесат на маса, не мора да кажете јас сум вегетаријанец или јас сум адвентист или ne znam što, rečete, ja јас постам. Ова се постни денови. Имате прилика, значи, на овој начин, и јас имам таква прилика, да решиме многу проблеми во нашиот живот, почнувајќи од телесното, а со тоа Господ ќе ни даде и поголем благослов во разбирањето на духовното. Нека му е фала и слава вечно. Амин.